Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā cauri baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Let my people go. So the Lord said, go down. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Radio Marija studijā atkal raidījums par vēsturi, par uh, grēcīgo un svēto mūsu, mūsu vēstures plūsmā. Un šodien noteikti, ka es gribētu runāt par to, kas, uh, par to Latvijas vēstures daļu, kas varbūt ir saistīts tieši ar to, kā cilvēki spēja radīt kaut ko labu, paliekošu, um, kas nodrošina atbalstu um, jaunākajām paudzēm. Un šoreiz mm, mēs mazliet vairāk runāsim par latviešu trimdu, par latviešu trimdas darbību ārzemēs pēc otrā pasaules kara, pēc Latvijas okupācijas, kad vairāk kā 120 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji devās jā, bēgļu gaitās. Un pēc otrā pasaules kara latviešu kopienas, trimdas kopienas bija gan Amerikā, Austrālijā, Kanādā, Eiropas valstīs. Un Tas konteksts, eh, varbūt, kāpēc eh, šodien ir izvēlēta tāda tēma, ir ļoti vienkārši. Um, Prelāta Adolfā Grosberga piemiņas stipendiju fonds, nu pat tās ir izsludinājis jaunu konkursu, šī gada konkursu katoļu studentiem, kuri studē Latvijā vai ārzemēs un kuri grib iegūt finansiālu atbalstu. Un um, Kāpēc? Tas, protams, es aicināšu ikvienu padomāt vai aicināt pieteikties savus bērnus, mazbērnus vai zināmus katoļu jauniešus, kurš šķiet, ka viņi šo stipendiju ir pie, nopelnījuši pieteikties šim konkursam, bet um, um, fonda valde, kad katru reizi, kad izsludina konkursu, domā, mm, nu, tā kā arī par to, uh, kāda ir bijusi šī fonda vēsture, ko mēs iepriekšējā gadā esam sasnieguši, izdarījuši, ko mēs esam atbalstījuši, vai varbūt kas mums būtu jāuzlabo. Un tas, tas galvenais stāsts ir tāds, ka, ko mēs saprotam, ka mēs kā valde, prelāta Adolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda valde, spējam atbalstīt katoļu jauniešus tikai tāpēc, ka mums ir bijuši cilvēki, latviešu cilvēki trimdā, kuri um, ir sapratuši šo vajadzību, ka ir jāatbalsta studenti, ka ir jāatbalsta Latvija un ka arī līdz pat mūsdienām, lai cik tas dīvaini neiz, neizklausītos, tad eh, fonds lielākoties um, gan ir simtprocentīgi dzīvo no šiem trimdas latviešu ziedojumiem. Uh, šodien eh, šai sarunai mm, par par un ap latviešu trimdu, par to un mēģināsim varbūt noskaidrot, kāpēc tad šis trimdas fenomens ir tik uh, spēcīga liecība cilvēku darbam un, un cilvēku tālredzībai, stratēģijai varbūt esmu aicinājusi. Um, kolēģi no Latvijas Universitātes Humanitārās fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta Dainu Grosu, kas pēta latviešu trimdu. Labdien, Daina! Labdien! Un arī Katrīna Votiņa, kas ir šī fondas pagājušā gada stipendiāte mūziķa un mūziķa un Mūzikas akadēmijas maģistra programmas. Bakalaurs. Bakalaura programmas studenti. Sveiki! Um, pašā sākumā es gribēju, Daina, pajautāt, varbūt mazliet varat pastāstīt par sevi un kāpēc vispār jāpēta trimda? Kāpēc jūs izvēlējāties pētīt trimdu un uh, trimdas fenomenu, ja tā var teikt? Labdien, jā, es esmu pati no trimdes, varētu saukt mani par trimdes produktu. Eh, dzimusi un augusi Austrālijā, piedzimusi Sidnejā, pēc ilgas gadus arī Melburnā dzīvojusi. Un eh, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas man eh, ir bijusi dziļa interese par Latviju un par dzīvi Latvijā. Un ar vairākiem piegājieniem mēs ar ģimeni esam braukuši uz Latviju, uz ilgākiem un īsākiem periodiem dzīvojuši šeit, un arī sanācis dažādos veidos arī iesaistīties Latvijas dzīvē, no nu, Latvijas darba dzīvē. Un tā ir sanācis, ka tagad arī beidzamos, beidzamajā gadā šogad iesācies mums ir jauns projekts, un to finansē Latvijas zinātņu padome, un Tas tieši ir par pēctrimdu, tas ir tāda šķautne, kas nav līdz šim bijusi izpētīta. Tieši tas, kā trimda, kas līdz 91. gadam dzīvoja nošķelti no Latvijas, iesaistījās gan Latvijas dzīvē, gan arī kā trimda turpināja pastāvēt. Un nu, man tas personīgi interesē, jo nu, tieši tāpēc, ka nav bijis izpētīts, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs, tomēr tāds, eh, tāda pētnieciska eh, vērtība, to izpētīt. Un arī tāpēc, ka nu, man pašai ir šī personīgā pieredze bijusi šai jomā, un tad uh, es arī pazīstu daudz cilvēkus, arī tad, ko mēs varēsim intervēt um, projekta ietvaros. Nu, šis projekts, es saprotu, ka ir uh, Latvijas izglītības ministrijas atbalstīts. Ja? Jā, T tas tā kā tā. trīs gadu projekts, jā. mēs tad pamatīgi no dažādiem rakursiem skatīsimies um, uz to, kā tad trimda ir mm, pārveidojusies pati trimda, bet arī kā trimda ir iesaistījusies, m, mm, kļuvusi par jauno diasporu īstenībā, mm, vairs nesauc par trimdu, bet sauc tagad par diasporu, un arī kā bijušie uh, trimdas, bijušās trimdas uh, dalībnieki m, mm, tagad uh, gan sadarbojas ar Latviju, gan arī dzīvo paši Latvijā. Un uh, es domāju, ka ir pietiekoši arī daudz cilvēki, kas būs ar mieru dalīties savā pieredzē, lai mēs varētu tādu um, pamatīgu tādu, es nezinu, secinājums veikt par šo te mm, process, kāds ir beidzamos 30 gados arī mm, nu, noticis? Um, man ir tā, tā, protams, mums ļoti daudz ir bijuši pētījumi atsevišķi par trīndas teātri, literatūru, bet man, man šķiet, ka tas ir tāds pirmais pētījums, kas vairāk apskatīs to ieguldījumu tādā, nu, tādā globālākā kontekstā un savā ziņā arī pārmantojamību. Jā, gan, gan to mēs skatīsimies tieši par to, kā trimda ir caur saviem cilvēku resursiem, caur cilvēkiem, kas ir sadarbojušies, iesaistījušies arī finansiāli, cik, cik apjomīgi tas viss ir bijis. Bet arī e, vēl viena tāda šķautne būs par to, kā pati diaspora e, ir izveidojusies vecai trimdai, piemēram, saplūstot ar jauno diasporu tajās mītnes zemēs, kur viņi dzīvo, kā viņiem iet ar eh, sadarbību, ar eh, vienam otru eh, iepazīstot to, kā viņi spēj kopī, uz kopīgo mērķi virzīties. Viņi nāk no dažādām vidēm, gan no Latvijas, gan no dzīvojot rietumos ilgus gadus, ir piemēram arī atsevišķi tādi uh, domāšanas veidi, kā viņi salāgo visu, arī uz vietas vēl mītnes zemē. Bet, protams, jā, mums ir tas ieguldījums Latvijā ir arī viens ļoti svarīgs aspekts, ko mēs skatīsimies, un arī tieši literatūrā, kā atspogļojas tā, sadzi, tā vecās trimdas tā vēlme iekļauties Latvijā un kā tas ir eh, dažiem individiem izdevies, citiem vairāk, citiem mazāk, eh, tas atspoguļo, atspoguļojas arī literatūrā. Mhm. Savā laikā, kad 90. gadu vidū es eh, studēju un dzīvoju Amerikā, un mums bija ļoti labs sakars tieši ar Ņujorkas katoļu draudzi, ar tur dzīvojušiem latviešu katoļiem, kuri mums studentes atbalstīja. Uh, un ņēma līdzi kaut kur visādos pasākumos, un tas, tas tā kā, nu, pavēra tādas plašākas durvis uz trimdu, uz trimdas sabiedrību un kultūru, un, un es, man, es atceros, ka tā bija tas tāds lielais tāds pārsteigums par to, ka, nu, trimda ir daudz slāņaina, ja, tur ne tikai ir Amerikas latvieši, ir Austrālijas latvieši, Vācijas, Zviedrijas latvieši un tā tālāk, bet, kad ir arī atsevišķas paudzes, ja, Tā, tur bija tāds, vienreiz mani arī latviešu trimdas draugi aizveda uz Filadelfiju, un Filadelfijā mēs vēl satikām vēl tā pēc piektā gada revolūcijas to, nu, to, pēc, to paudzi, jā, pēc, nu, ne, viņš, jau, viņš vēl bija dzimis Latvijā, un tad viņš kā bērns bija aizbraucis, un uh, Viņam bija jau gandrīz simts gadu tam kungam, un viņš tur dzīvoja tajā kopienā, un tad ir tā atšķirības, tā domāšana, un tad tie Filadelfijas, tie pēckara trimdas paudze, tie iesmēja un teica, ka, nu, ka viņš esot tāds sociālists un komunists, un, bet kopumā ļoti labs cilvēks, un, un pēc tam bija arī tā, tie latvieši, kas tikko jau 90. gados bija iebraukuši, kuri varbūt turējās savrupu, un, uh, bet kas man bija tas, ka, nu, to visu tas, tas, tas lielais tāds pārsteigums bija, kā šo visu to dažādo daudzslāņaino organismu varēja saturēt. Kā jūs domājat, kas tur bija tas svarīgākais? Paudzes, dažādas grupas, dažādas valstis, intereses, bet izveidot tādu funkcionējošu Latviju ārpus Latvijas. Jā, nu, tas ir interesants tāds, uh, jautājums. Man liekas, ka tas ir arī <laughs> pētniecības vērts, un tāpēc arī tas tiks pētīts. Man liekas, ka tas viss uh, gala beigās tomēr reducējas uz uh, individiem, kas katrā kopienā ir. Cik viņi ir spējīgi arī skatīties uh, mazliet ārpus saviem tādiem dzīves kaut kādiem priekšstatiem par to, kā vajadzētu Um, dzīvot, bet skatīties, ka var arī pieņemt citus viedokļus un tad uh, mēģināt uh, uz to kopīgo mērķi, kas ir saglabāt latvietību, tomēr vēl ar vienu arī uh, katrā kopienā, skatīties, ka nu, tas pienesums, kas nāk no jaunās diasporas, var arī būt ļoti noderīgs, varbūt citādāks, varbūt um, ir citas jaunas iniciatīvas, jauni veidi, kā uh, kā pasākumus rīkot vai, vai eh, nu, kā skatīties uz to, kas, kas tajā trījumdas dzīvē tiek rīkots. Un, protams, tas nenotiek vien, vienmēr ļoti gludi, <laughs> tur var būt dažādas domstarpības, Un tad ir interesanti, kas tad ir šīs domstarpības, kā, kā spēja pārvarēt šīs domstarpības, kā var atrast to kopsaucēju vai ir cilvēki, kas eh, vienkārši atmeta roku un aiziet, un tad citi nāk viņu vietā, tāpēc ka vienkārši kaut kādi principi ir bijuši pārkāpti un nevar to sadzīvot. Citi atkal spēja to izdarīt. Tā kā, nu, tā ir tāda, tas ir process, kas ir tāds viļ, ar viļņiem uz augšu un uz leju. Un, un, eh, jā, bet kā es teicu, man liekas, ka individi un tāda netolerance, bet sapratne par citu cilvēku ir tas, kas man liekas, nu, šī man hipotēze, jo šis būs tā kā mans tas pētījums, tas devums, tieši pētīt, kā šīs te divas trimdas, divas diasporas tagad saucamās eh, sadzīvo viena ar otru un, un eh, kas tad ir tie faktori, kas sekmē vai, vai apstādina šo te sadarbības uh, nu, to, to sadarbību starp abām šīm pusēm. Droši vien, ka šis mm, barikāžu atceres laiks ir tas brīdis, jā, kad tā Latvijas vēsture un neatkarības atgūšanas šis tā kā posms ir tāds ļoti aktuāls mūsu atmiņā, diskusijās, dažādos pasākumos, kas tā kā janvārī notiek. Um, bet man vienmēr ir licies tas, ka uh, ka nu, tik cik man ir bijusi šī saskara ar, ar latviešu trimdas kopienām, ka tas kopsaucējs, kā jūs visai bieži atrast to kopsaucēju, tas bija tāds, nu, tā bija tas kopsaucējs galvenais vienojošais elements bija Latvija. Mm. Nu labi, 90. gados toreiz jau tā bija Latvija, kas tā kā jau ir, jā. Bet kā, nu, tieši pēc 60., 70., 80. gados Latvijas, kuras tā kā jau vairs nebija, tad kā tur bija tās, tā, tā, nu es nezinu, tā idejas, nu, jo kurienes varēja to atrast spēku, lai cīnīties par to, vai domāt, vai darīt tik daudzas lietas par to, kura jau, kas jau tā kā gandrīz zudis. Kā tas ir iespējams? Man vienmēr tas, jo skatoties uz tiem cilvēkiem, cilvēkiem bija nodrošināts darbs, viņiem bija ģimenes, mazbērni, bērni, bet lielākā daļa viņu visu kopīga darba bija veltīta Latvijai. Tas, tas. Jā, tas ir tāds fenomens, um, kā jūs to arī tieši formulējāt. Un man tieši augot visā tajā, es, es dzimu 60. gadu beigās, tā kā es tam visam tiem 70. 80. gadiem, es kā bērns un jaunietis tur uh, biju klāt un vecāki iesaistījās tur tajās organizācijās, gāja latviešu skolā, uh, Ehm, un tagad skatoties atpakaļ, tajā brīdī es, es to uztveru kā pašu par sevi saprotam, jo nu, tas ir kā mani tur audzināja, bet tagad skatoties uz to, tas ir tā, liekas kā tāda ļoti dīvaina lieta, ka tiešām šie cilvēki, kas bija pie vadības tur sabiedrībā, viņiem bija tik dziļa pārliecība, ka viņiem tas ir jādara, kad eh, viņi, ja viņi nedarīs, tad uh, viņi kā, būs kā, nodevuši to, kas viņiem jādara, viņi būtu, uz, viņi būtu uzdevuši. Un viņi īstenībā viņiem tas nerakstīts tāds likums bija, ka viņi saglabā to latvietību svešumā, jo padomi Latvijā tas, vai, tas ir liekts, un, un, un Latvija pastāv, nu, tā kā brīvā Latvija pastāv ārpus Latvijas, un tā ir jāsaglabā par visām varītēm. Uh, Tāpēc tā valoda jānodod tālāk nākamajai paudzei. Un viņi jau, nu, protams, tāpat kā neviens, mēs nezinājām arī šeit, eh, vai un kādreiz Latvija atkal būs brīva, bet tas vienkārši tā kā aiz inerces turpinājās šis te tā kā misijas sajūta eh, turpināt strādāt Latvijas labā un, un visu šo te lielo darbu mm, beig, eh, beig, beigt no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnešu, no gadu uz gadu, gadu desmitiem. Tas ir tā kā tāds fenomens, bet tā bija misijas sajūta. Um, Katrīna, atgriežoties pirms Latvijā, saki lūdzu, vai, nu, tu esi jaunā mūziķa, veiksmīga ar savu jau tā, noprotam, nu, savu mūziķis karjeru. Bet um, saki, vai tev, nu, vai tavai paudzei uh, Latvija, Latvijas kaut kādi ideāli varētu un varbūt ir savā ziņā misija? Nu, es pieļauju savā <laughs> ziņā, jā. jā man, man pašai viena draudzene, ar ko mēs esam ļoti tos, ar ko mēs kopā vienā dzīvokli dzīvēm patiesībā – um, viņas, nu, viņas vecāki nāk no Kanādas, viņas pirmie dzīves gadi tika pavadīti Kanādā, un tad viņa tikai atgriezās Latvijā. Bet, um, bet līdz ar to vienmēr ir tā sajūta, ka tik līdz tu esi, nu, īpaši, kad tu esi ārzemēs, jo tālāk tu esi no Latvijas, jo lielāks patriotisms tevī parādas. Un, um, un tas arī, nu, piemēram, no mūzikas puses, ko es varu pateikt, man liekas, tas arī ir vairāk un vairāk sāk izpausties. Uh, arī mūzikas pasaulē, gan klasiskajā, akadēmiskajā mūzikā. Tas pats um, slavenais Pēters Vasks ar saviem skaņdarbiem visā pasaulē, gan arī šajā pašā džeza nodaļā, kur es mācos, kur, um, kur mēs esam sākuši arī aktīvi um, izmantot um, latviešu folkmūziku, lai, kā, lai viņu papildinātu un uh, um, padarīt to tādu, redz teikt, mazliet mūsdienīg, mūsdienīgāku jauniešiem. Un, nu, protams, vislabāko, kā piemēru, es varētu teikt um, Rēzeknes mūzikas vidusskolu, kur katru gadu notiek tāds uh, etnomūzikas festivāls, un etnomūzikas konkurss drīzāk, un katru gadu tur brauc um, vairāki jaunieši no visas Latvijas, un viņi spēlē tieši šo džēzu, bet saistītu ar folk mūziku iekšā. Tā kā es teiktu, ka viss šis, nu šis patie, patriotisms, tā latviskā puse noteikti izceļas. Un tas, eh, tas ir tā kā latviešu mūziķiem un profesi, mūzikas profesionāļiem, tas, ka mums ir šis eh, Latvijas mantojums, mēs nākam no Latvijas, jūs nākat no Latvijas, tas ir tas plus, kas visā šajā starptautiskajā apritē jā, kas dod mums arī tādu lielāku spēku tādā ziņā, ka mūsos ir iekšā šis um, latviskums, šis patriotisms. Arī, kad aizbraucam uz ārzemēm, es pat esmu bijis dažreiz ārzemēs uz tādiem maziem projektiņiem, vai arī, kad uh, ārzemnieki atbrauc uz Latviju, kad mēs viņiem runājam, nu var tomēr sajust, kad tik līdz aiziet um, tēma par Latviju, par mūsu vēsturi, par mūziku, kas ir Latvijai, uzreiz tur ir tāds dziļums iekšā. Jo īpaši interesanti bija, kad pagājušajā gadā ap šo laiku biju Barcelonā. Mēs runājām, nu, viņi tur um, katalonijas mm. valoda, jā, viņiem. Un, protams, ļoti interesanti, kad ar viņiem parunāt, īpaši tas, kad viņa himna ir um, Salpērkvens Daugava melodija. Mm. Jā, un tas arī tā uzreiz iedot tādu, nu jā, dziļāku patriotismu sajūtu. Un Latvijas mūziķi nonāca nu, vispārējā starptautiskajā apritē. Tā ir nu, pietiekami atpazīstama un slavena mūzika jā, šī jā. skola. Un arī džess. <laughs> džess, jā, tas arī. Jā, nu tas pats, jā, no, no akadēmiskās klasiķu puses daudz ne, nevarēšu pateikt tikai par to pašu Pēteru Vasku, bet no džeza puses es pateikšu, nu, labi, par džeza pusi vispār tur tā džeza kultūra mazliet citādāk, jo Mēs kā viens otru, mēs džekļus tā kā ļoti tuvu turamies viens pie otra. Bet um, es teiktu, ka Skandināvu valstīs ir īpaši zināms um, Toms Rudzinskis, kurš arī ieguva zelta mikrofonu. Un um, tad vēl, protams, Amerikā izmācījies tāds džeza ģitārists Matīs Čudars, kurš arī ik pa brīdim ir gan Amerikā, gan Latvijā ļoti izceļas ar savu mūziku. Un tāpat ar visiem jaunajiem latviešu mūziķiem, kas mums ir – tur um, Tomas Mikāls, Kārlis Sauziņš, Ivans Arķuņans, viņi visi ir uh, vienā vai otrā veidā atpazīstami, um, ja ne Eiropā, tad pasaulē. Nu, no, pat tādā ļoti amerikāniskā žanrā mēs spējam konkurēt. <laughs> Jā. saule vakarai, noriet saule vakarai zaru, zarotā, mazāktā, zaru, zarotā. Dievs dod mani, Dievs dod mani, Dievs dod mani, Dievs dod mani, visu mani, Dievs dod mani, Dievs dod mani, Tumšpārī, caulē, tumšpārī, radio klausītāji, pēc neilgas mūzikas pauzes mēs esam atpakaļ studijā un uh, turpinam sarunu par, Lat uh, par Latviju, par latviešu trimdu un tās dēvumu gan Latvijas neatkarības idejas uh, saglabāšanā un arī uh, mūsu valsts uh, pamatu atjaunošanā. Um, runājot par latviešu trimdu, man vēl tāds uh, viens interesants likās tāds moments, kad, uh, kad uh, man, man likās, ka trimdes latvieši ir ļoti lieli ideālisti, <laughs> Tāpēc, kad viss tādos brīžos, kad likās, nu jā, piemēram, tas pats stāsts par Adolfa prelāta Adolfa, Adolfa Grosberga piemiņas stipendiju fondu, mm, kad uh, Adolfs Grosbergs 60. gados jādibināja fondu, uh, liels, nu, viņam daudz naudas un īpašumu nebija, bet tas, kas viņam bija, tā, ka viņš nu, novēlēja to kā tādu bāzi, uh, šī fonda darbībai, un tā ideja galvenā, ko viņš bija izteicis, ir tāda, ka eh, nu, šī nauda varētu tā, dot apriti tagad, eh, dot labumu studentiem, kas ir trimdas eh, katoļu studentiem, palīdzēt viņu studijās, bet tad, kad Latvija atjaunosies, tad, kad Latvija ne, atgūs neatkarību, tad šai nu, tā kā naudai ir jāiet uz Latviju un šim fondam ir jāturpina darbība Latvijā. Tad, nu, kur tāds ideālisms? Nu, tas ir tā kā to, tas ir iegūts, mantots, attīstīts. Jā, tas ir eh, hmm, interesants jautājums. Ehm, es domāju, ka katram jau indi, individuāli tas ideālisms izpaužas, un, un katram ir savā, savā stiprumā, <laughs> varbūt tas ideālisms. Bet, um, jā, kaut kā tā trimdes misijas sajūta – ne, nebija tikai, eh, jā, tikai uzturēt eh, teiksim, latvietību un valodu svešumā, bet šis te tādā, tas devums tieši arī finansiāli, tas arī ir um, ļoti izteikts. Bet daži cilvēki tiešām ļoti dāsni ir um, nolēmuši ziedot savus līdzekļus, vai nu mantojumu vai citās formās, bet citi atkal to, to savu devumu dod savu darbu, tieši aktīvu darbu sabiedrībā un veltot savu laiku. Tagad tas ir manu laiks vai, vai nauda vai, uh, nu, es nezinu, katram tas ir dziļi sirdī, man liekas, tas visvairāk jau vis, visizteiktāk bija vecākai paudzei, uh, tiem, kas jau bija pieauguši, ka viņi izbrauc eh, bēgļu gaitās, atstāja Latviju um, ehm, 40. gadu vidū pēc pasaules, otrā pasaules kara, bet uh, viņu bērni, kas vēl bija tajā laikā vēl pamatskolas vai vidusskolas vecumā, viņiem arī bija kaut kāds tāds ļoti stingrs tāds uh, latviskums, uh, sirdī ieaudzināts caur to īso laiku, ko tie bērni bija varbūt skolā, varbūt tikai pāris gadus gājuši pirms viņi atstāja Latviju, bet viņiem tas iekšā sēž. Un es, es zinu, ka manai mammai, kam ir 93 gada Austrālijā, vēl arī šīs visas vēl ir um, tik ļoti svarīgi. Tas ir pilnīgi tā kā viss brīvais laiks tiek veltīts tam, Protams, ir, ir šīs ikdienas dzīves, kur ir jāpelna nauda un, un jāiekārto savu sadzīvi un tas viss, bet tam visam vēl fonā tas brīvais laiks un viss tas, lai, tas dvēseles ieguldījums tiek tomēr nu tika un vēl ar vien mazākā mērogā tiek ieguldīts uh, tajā Latvijas uh, uzturēšanā, gan svešumā, gan palīdzot arī Latvijai tagad um, pēc neatkarības atgūšanas. Jā, arī grūti, grūti formulēt, kāpēc un kā, bet uh, šī misijas sajūta tiešām e, visādos veidos izpaudās un izpaužas vēl. Viens no tādiem zināmākajiem uh, Amerikas trimdas darbiniekiem, daktaris Zikrīts Zadvīnskis, kurš arī bija viens no tiem, kas nu, arī bija ziedotājs šim fondam naudas. Tā kā fonds uzsāk savu darbību, uh, tad es atceros, ka viņš dalījās tā, ka, nu, ka viņam likās, nu, tajā dienā, ka Latvija iegūs neatkarību, <laughs> viņš pēc principa pensionēsies, viņš varēs mierīgi sēdēt, tur apmēram skatīties, braukt uz Latviju, lasīt ziņas. Nu, tad, kad viss notika, tad viņš saprata, nu, nē, nu, tas tikai jauns posms, ka darbībai vēl ir jāturpina un ka ir jādara vēl vairāk, lai, šo, lai šai valstī palīdzētu atgūt. Uh, vai nostiprināt neatkarību. Un ļoti daudzi latvieši arī pēc 90 nu, 90. gadu sākumā un arī tur pārcēlās, pārcēlās uz Latviju, vai arī gluži pretēji uzsāka dažādas e, projektus un attīstīja idejas, palīdzēja radiem draugiem, savām tam vietām, no kurienes viņi bija nākuši. Un, un tas tāds, bet ko tad mūsdienās, kā šīs, nu, tagad jau, nu, kā jūs teicāt, mēs to vairs nesaucam par trimdu, bet par diasporu, bet cik lielā mērā diaspora mūsdienās ir iesaistīta notiekošajā Latvijā? Jā, varbūt mazliet ir mainījies tas veids, kā, kā trimda. Varbūt, eh, varbūt tas finansiālais tik ļoti izteikti vairs nav, bet tā sasaist tieši kultūras ziņā, man liekas, ir ļoti um, aizgājusi plašumā. Tagad vispār, kad um, var uh, piedalīties dziesmu un dēļu svētkos no diasporas, tad ļoti aktīvi ir vienmēr gatavojis uz viņu šo iespēju braukt uz Latviju un piedalīties. Um, tad ir uh, piemēram jauniešiem iespējas no Amerikas, un Kanādas un Austrālijas braukt uh, tādos um, izpētes, neizpētes, izlūk braucienos iepazīt Latviju. Tad saucas tāda sveika Latvija, sveika dzimtene, tādi dažādi um, tādas iespējas iepazīt. Tā ir vairāk tāda e, identitātes meklēšana vairāk jaunajām paudzēm, un, kurām varbūt tā latviešu valoda nav vairs tik stipra, bet viņiem, viņi jūta šīs te dziļās saiknes. Man ir interesants tāds stāsts par to, kad e, pirms diviem gadiem, kad bija dziesmu svētka Latvijā, lielie dziesmu svēki 23. gadā, es e, ievēroju, ka nu, šai jaunākai paudzei, kas dejoja tieši lielajos dziesmas svētkos, visiem bija, daudziem bija latviešu tetovējumi uz, uz rokām, kakla, visur, kur, un es tik brīnos. Viņi varbūt nerunā latviski, bet viņiem ir šie tetovējumi, tā kā viņi to identitāti, viņiem tā izpaužas caur citiem tādiem mm. veidiem. Un, eh, jā, tad ir interesanti tos, tos sameklēt un, un saprast un pētīt. Es zinu, ka ir tieši arī viens pētījums Austrālijā tieši par jaunāko to trešo. Nu, viņi varētu arī sākt par ceturto paudzi, kā te viņi to savu identitāti un saikni ar Latviju saskata, arī ja viņiem nav valoda. Un izrādās, ka tomēr ir izteikta interese un eh, tāda latvietības izjūta arī, ja šī valoda nav tik tekoša kā iepriekšējām paudzēm. Tā kā ir citi veidi, kā e, šī sasaiste notiek. Un, un jaunieši tiešām arī grib braukt šeit, atrast savu kaut kādu um, tādus pieturas punktus, kas, kur viņi var varbūt ne aktīvi uz ilgu laiku, bet kaut kādā veidā tomēr sevi um, saredzēt uh, tādās sasaistē ar Latviju. Mm. Nē, nu, es, man liekas, tā atskatoties uz savu pieredzi un, tā, un kādu laiku studiju laiku un, un, un darbošanos dažādās organizācijās, kur arī pamatā tā ir tā, izveidots latviešu, trimdas latviešu dibinātas un veidotas organizācijas, tad jāsaka, ka jā, kad tas mans lielākais iegūms vienmēr ir bijis tas, jā, tā šī nezinu, mācīšanās, iespēja mācīties no trimdas latviešiem. Ko nozīmē mīlēt Latviju praktiski vai ko nozīmē būt par latvietim praktiski. Nu, tas tāds, tāds, tāds mans tāds izkristalizējies uh, grauds no, no, no, no manas mazās pieredzes. Uh, bet uh, man atkal uh, ir tāds jautājums, es tā domāju par to, kā jūs minējāt, trešo, ceturto paudzi, vai mēs varētu teikt, ka šī nu, jaunākā paudze, kas tagad dzīvo diasporā, uh, vai tie ir, nezinu, kultūras, ekonomiskie kaut kādi tiltiņi starp valstīm, kad, kad tie ir tie jaunieši, kur nākotnē, nezinu, varētu veidot ciešāku kultūras, ekonomisko sadarbību starp tām mītnes valstīm, kurās viņi dzīvo? Jā, es domāju, ka noteikti uh, viņiem šāda loma varētu iekrist, <laughs> ja tā varētu teikt, ja viņi, jā, ja viņi saredz to savu saikni ar Latviju, tad viņi atradīs to veidu, kā viņi caur savu darbu, caur savu izglītību, ko viņi ir ieguvuši arī ārzemēs, tad viņi iespējams arī tiešām varētu būt tāds tā kā tilts starp Latviju un, un rietumiem, bet um, man liekas, ka te ir īstenībā, jā, man liekas tā, tomēr tā valodas eh, prašana, latviešu valodas praš, prašana līdz zināmam līmenim tomēr arī ir svarīga. Tā kā varētu vairāk būt iesaistīti tie, kam ir šī latviešu valoda. Kaut eh, pat eh, sapratn, sapratnes līmenī, varbūt viņi nerunā, bet viņi tomēr saprot, jo tas viņiem dod kaut kādu tādu vairāk saprašanu par to, kā latvieši domā, un tad viņi to var sasaistīt ar to, kā viņi zina, viņu mītnes zemē mm, domā, un, un spēj salāgot šīs divas eh, atsevišķās puses un viņa domāšanas veidu, jo ir bieži arī minēts, kad eh, mēs trimdas eh, latvieši ar savu, kā jūs teicāt, tādu ideālo skatu uz latvietību mēs nākam ar pilnīgi citu dzīves tādu pieredzi, un tā kādreiz arī te Latvijā mūs samulsina, <laughs> mēs tā kā drusku apjūkam, līdz kamēr mēs saprotam, kā te lietas notiek, tā kā ir svarīgi, ka ja tie jaunieši, kas tagad tur augs svešumā, viņiem tomēr arī ir saikne ar Latviju, ar saviem vecvecākiem, piemēram, uh, un viņi regulāri brauc, tad viņi saprot Latviju kā tādu, kāda viņa šobrīd ir, nevis to ideālo Latviju, un arī vēl saprot to, kāda viņa mītnes valsts ir, lai tad varētu e, šo, šos dažādos sadarbības varbūt veidus spēt e, veiksmīgi attīstīt, tā lai viņi ir tiešām arī ilgtspējīgi, nevis varbūt tādi neizdevušies. jūs esat eh, savā ziņā, nu kā lai pasaka, <laughs> liecība tam, ka cilvēku idejas, domas eh, tālu tālu prom no Latvijas, ka radušās fonda ieceres, eh, es varētu minēt Ādolfu Grosbergu, Pīskapa Rancānu, Konstantīnu Sventecki un visus, visus pārējos, kuri šim fondam ir tā kā stāvējuši klāt un, un, un atbalstījuši un veidojuši ieceri. Jūs tā kā esat nu, tā kā ieguvēja. Noteikti. <laughs> Bet kas ir tāds, nu jūs varētu noformulēt vārdos, eh, kas ir jūsu ieguvums no, tās, no tā atbalsta, ko jūs saņēmāt? Nu, es tā teiktu, ka īsi sakot, eh, iespēja profesionāli mācīties, vēl profesionālāk mācīties manā jomā, ko esmu izvēlējusies, jo uh, es runāju par to, tā kā es ieguvu šo stipendiju, un es, um, es to visu stipendiju <laughs> iztērēju nopērkot sev jaunu klarneti, kas ir um, nu, profesionāls instruments, jo pirms tam es biju spēlē, jo es pirms tam spēlēju uz tādu studentu, uz studentu klarnetu, studentu varianta, kas, protams... Ir atšķirība. Ir atšķirība, <laughs> jā, jā, kad um, nu, tajā paš, pašā toni, intonācijā, vai vispār um, visā spēlēšanas ziņā, ka tomēr ir atšķirība arī starp studentu variantu un starp profesionālu variantu. Un, jā, līdz ar šo stipendiju man bija šī iespēja iegādāties, varētu teikt, manu pirmo profesionālo instrumentu manā mūžā. Un, uh, jā, līdz ar to arī viņu spēlēt un uh, augt mūzikā un izmantot iespējas to, ko izmantot jā, šīs iespējas, ko es pirms tam nevarēju. Um, Saki, lūdzu, vai tu aicinātu un kāds būtu tavs padoms tiem, kas tikai gatavojas pieteikties šai stipendijai? Piesakies. <laughs> tur, um, tur daudz nav. Bija sarežģīti? <laughs> Galīgi, nē. Veidlapa un, um, un vai tu redzēji vēstuli no savu draudz prāvesti, es atceros pareizi. <laughs> Tas laikam sarežģītākais. Jā, jā, nu vienīgais varbūt es ieteiktu rīdziniekiem pačekot, kas tur notiek, jo, piemēram, ja nu, tu dzīvo Siguldā vai Ogarē vai kādā citā pilsētā pa Latviju, tur parasti tikai viena baznīca un tad jau tur ir diezgan viegli aiziet pie uz to savu draudzi. Trīdzinieki parasti ir kā klaidoņi, mēs taigājam svēto misi, kas ir visizdevīgākā, <laughs> un kad pamostamies, tad aizējam. Un eh, tā kā jā, šitā noteikti lieta īpaši studentiem, kas ir Rīgā, kas vēlētos saņemt šo stipendiju, um, pārdomājiet par – priesteri, par trīzāk par draudz prāvestu, ar ko jums ir tāds vistuvākās attiecības, ar ko, kuriem jūs būtu gatavi prasīt šo vēstuli par sevi. Un, nu jā, un par to CV, kur ir jātais teiktu, jā, ka jāliek iekšā visi pasākumi, s kuriem esat bijuši. <laughs> Kurā darbā? Nē, nu, es tev tikai gribu piebilst to, ka mēs arī ņemam dažādas citas rekomendācijas, ne tikai draudžu prāvestu, bet arī... Jā um, universitāšu rekomendācijas, organizāciju э, rekomendācijas, э, varbūt Latvijā zinām cilvēku rekomendācijas, ar ko ceļi ir krustojušies un sadarbība ir bijusi, jā. Bet, nu, protams, raudšu rek pravasta rekomendācija, tas tā kā zīme tam, ka tas cilvēks ir eh, vismaz formāli pieskaitāms, kad yeah. baznīcē. Uh, paldies! Uh, šodien mēs laikam šo sarunu uh, uz šī aicinājuma, um, ar šiem aicinājuma vārdiem arī piesakies uh, beidzam, bet tajā pat brīdī es gribēju pateikt lielu paldies Dainai Grausai un uh, Katrīnai Avotiņai par dalību šajā, šajā mūsu raidījumā, un es uh, ceru, ka turpmāk um, labprāt jūs, vai jūs, un arī jūs kolēģis, mēs varētu šeit satikt studijā, kur jūs varētu mums pastāstīt par šī Latvijas zinātņu padomjas finansēta granta uh, Notiek. rezultātiem, Jā, paldies. sarunai, jo jautājums par latviešu trimdu un trimdas darbību un ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā ir ļoti plašs un daudzpusīgs. Un, Jā, noteikti atkal būšu priecīgi piedalīties. Un mēs arī ļoti ceram, ka mēs uh, dzirdēsim Katrīnu ēterā, uh, arī kādos varbūt citos pasākumos, jau arī kā mūziķi ar savu, ar savu uh, um, ar savu jauno klarneti <laughs> spēlējot. Un, uh, jā, es tikai gribu teikt uh, lielu paldies arī klausītājiem par to, ka bijāt kopā ar mums šajā stundā un uh, uz sadzirdēšanos nākamajā mēnesī februārī. Paldies un uz redzēšanos! Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks – pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Go. So the Lord said, go down, go down.